קטע אורבני, גרוב ג'מייקני הוריד אותם מהיפון כמו לוחם יפני הלב לא מסופק מכיסים מפוצצים ומזומני, לכן זה לא נשמע לך מפני כי שוב אני בא לדלג על הקצב וכולי בפנני טורף פרות קדושות ולא נוגע באורגני חשבו שאני ילד טוב ואמסי הומני אז ארגנתי אורגיה המונית בחדר של חני ראפרים שומעים אותי וצועקים אצילות רוצים להיות כמוני אבל נשמעים כאילו קח לי את הביט, קח את המיקרופון אפילו תראה שעדיין כולם יבדילו אין חוקים לכן עושה מה בא לי הם אומרים שזה לא נורמלי והדי-ג'יי מנגן גן גן גן גן כי הביט שלי מגניב והשיט שלי אותנטי תגידו מי מוכן כי זימן עושה פה את הבלאגן עכשיו זה הזמן לקום בום שקלקה בום שקלקה בום תגידו מי מוכן בן שינג' עושה פה את הבלאגן עכשיו זה הזמן לקום בום שקלקה בום שקלקה בום אז מי מדבר על הקטע הזה של הרגע אני תמיד זורם הכי סבבה אתה לבה, תעלה אוקטבה עוד לא היה אחד כמוני בסביבה בה לא שמעת, רד למטה, למטה מדבר על בלאגן אבויה, יש פה חפלה אוטוטו לא מגיע למיליון, עושה דואט עם ליידי גגה תוך כדי מגיע מלמטה עם הרטטטה תעצור את המקצב, אני אמשיך לשיר ה-MC הכי חם בעיר, עם הצבע בעיר הסטייל הנדיר, טורף ל-MC's, כן הבורגרים בעד גם אלטרנטיבים מדהים עם איזי מביא את הבום בום בום בום מה קרה בום תגידו מי מוכן איזי מה נושא פה את הבלאגן עכשיו זה הזמן לקום שקלקה בום שקלקה בום Easy on the station With originally ragamuffin combination Here to bring perfection So it's time to pay attention Boom. Let's chip on the station With originally ragamuffin combination Here to bring perfection So it's time to pay attention תגידו מי מוכן, balepa chimba mkhara baleben Mango banana welimo Nuash wekinamo Mango banana welimo Nuash they Yeah, they call you bomba clock. Me come like Rastafari, like a panda running out the safari. Call me loca share like that calamari. Chuva la mamtina mi los amin bacelulari. Okay, me small pull up, go rim barbari. In the living room, you say me king more than Larry. Sakari Bullet, bullet, tup slow humanitari Azina Joseph, kan baul panna נשק מכוון, אני כולי בפנן, אני לא נורמלי, פנומנל לא לבד, אני גם עם מרסיאל פה בהרצליה מרגיש את הקליע, אחי, לאן נגיע? הוא בלתי פגיע עדיין עם הרגע מבין כאן זה מאולתר השיט שלי כל כך חם עד שהוא מצונזר ב... באתי עם הביגדי ביגדי בום קבל את הילד עומד על הקצב בלי ירוק ובלי החום אה, עומד ערום ועושה את זה בכיף אתה קולט אותי מדבר על הקצב ולא מתעייף כי יש לי אה, זהו? <laughs> יש לי ביט אין לי ג'וזף ילד חרא